Uztaitzeko kantonamenduak behatzi erri biltzen ditu, Uztaitzetik xararaino. Basu sari, ahangoitze, arbona, aetze, senpere, ainoa eta azkainetik pasatuz. Lehen ere behatzi ziren, mugako sara azkaine eta ainoa gabe. Ahatik, lahesoro, soro, jatsu eta altsu, Uztaitzeko kantonamenduan ziren. Hora jarteko kontseilaria, behena johua, zentro eskuineko eta ustaritzeko hau zapezo da, baina ez da behitza aurkezten. Bestalde, aldiuntan, behatzi auta pare ez berdin aurkezten dira. Batxitxila bord, xarako hau eta maite aran laje, ustaritzeko asuanta, etiketai igabea aurkezten dira. Batxitxila bord. Ez dut izpiritu hori aski barne errateko ezkerreko eskuineko ez tekita. Alde uzitakoa, ez zait importik, errenet guen urraldea berdu zaindo doit, zait importanta dela. Berdin, etiketai igabea aurkezten dira Marie-Josela Lefevre eta Jean-Louis Laduz askaineko hau zapesoia azken honentzat lehentasuna zeute da Jean Adius. Dibu xautze ainiz badela eta kompazenet LGBs, LGBan zartu dute lau milion eta horrekin itean zela gauza ainiz eta gure lehentasuna izen da ez gehiu dibu publikoa xautzea. Eajotaren aldetik Nikol Renaud eta Francis Jeli dira hautagaiak. Kennedy presidente oiaren esaldi bat ahartua izan da. Jon Urkiaren partetik, hau baita jotaren dako euskaraz mintzatu zaiguna. Jon Urkia. Ez neri galde kantan omen duan zer eginen dutan. Nik dautzuet zer eginen dugu elgarrekin. Ezkerraldera pasatuz, EH Baien izenean Santiago Kapendegi eta Joana Urbistondo aurkezten dira. Uztaritzeko ere muberian mugandiren herri batzu ere badirenez, mugaz gainiko ahemanak garatzea ere proposatzen du EH Baiek joan aurk do. Berdugu mugaz gainiko aheman hori uh, azkartu, ba eh, unibertsitate mailan, baina ere uh, eh, enpresan elkartrukak eta mailan, eta hortako badugu uh, udalbiltza eta horrekin berdugu lanean txegitu. Bestalde, etiketa igabeko autagaiak union de Gauche eta eskoin mutura ere aurkezten dira, baina ez digute oraindik erantzun. Union de Gauchean izenean, Marie Blaiker eta Joel Di Fabio aurkazten dira. Etiketai gabekoan Filipe Txeverria eta Benedik Luberriaga, hauek eskuineko UMP eta Force 64 babesa dutelaik. Eta eskuin muntu garentzat, Gael Colin eta Marilin Franco dirauta gaiak. Ahatik, azpimaratzeko dena, alderdi sozialistak ez duela autagairik aurkezten. Bestalde, ustaitzeko hautesremu berriaren bere zitasun bat da, kostalde eta barnekaldearen arteko lotura egiten duen gune bat dela. Azkenik, haute seremu berria izanki, ez da oraindik gune hori buruzko datu handirik.